كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني 33. godina po Hidži, Ebu Mašar kaže ove godine je osvojen Kipar, iako Džumhur Leme smatra da je to bilo prije, to je 32. godine. Ove godine je Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Serah napao na, uh, na sjever Afriki. I ove godine je Mirul Mu'minin, to jeste Osmar radijallahu anhu, protjerao skupinu iz eh, Kufe, protjerao je u Šam. Naime, pojavila se jedna skupina koji su u sve već ponijeli klicu haridžizma i ovo je, dakle, u ovoj godini se zvanično pojavljuju haridžije, to je 33. godine, a, a, a zatim 34. će doći do onaj kulminacije događaja sa, sa njima. Naime, Said ibn Amir, namjesnik u Kufi, požalio se Osmanu radi Allahanhu da postoji skupina ljudi koji šire loše vijesti glasne i pričaju ružno njemu kao halifi i samom Sejidu ibn Amiru, pa je napisao Osmanu radi Allahu anhu pismo u kojem se žali na tu skupinu. Osman radi anhu ih je protjerao iz Kufe u Šam. U Šam kod Muavije radi Allahu anhu. Muavija ih je prihvatio, dakle primio ih u Šamu susreo se sa njima i koliko god da se Moavija trudio da pokaže svoju blagu stranu prema njima, oni su svaki put više oštrili svoj jezik. Između ostalog, dakle, Moavija je znao o njihovim pričama kako su, e, njihov stav kako su protiv e, Kurešija, pa je pred njima hvalio Kurešije. Između ostalog, pohvalio je Ebu Sufjana radi Anhu Varva. Pa kaže da je Ebu Sufjan rodio sve ljude, svi bi ljudi, kaže, bili odlučni. Kaže njemu sa ibn Sauhan, lažiš. E sad zamislite vi situaciju gdje priča emir, dakle namjesnik jednog grada ili jednog onaj, e, podneblja i nađe se u skupini i postavite sebe na tu poziciju. Dakle, vi krenete od sebe kako biste se vi osjećali da u vašem društvu sad neko ustane, stane i ustane kaj Harmine lažiš. Kako bi se vi osjećali? Ha? Međutim, blagost e, ashaba, njihov odnos prema tim ljudima na početku je bio dakle, sasvim realan, pravedan. O tome ću mi govoriti čitavo večeras vrijeme, ako ne, onda išala tek opet za neki ona inšala za sljedeći ders. Koliko su imali smjelosti, koliko bi po našem dakle, žargonu, koliko su bili bezobrazni, koliko su bili osori, grubi, suhoparni. Onako kako je opisao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, hudethaul esnan, sufhaul ahlam, mladi zuba, to jeste mladi, neiskusni, a glupih snova, neurašuljivih snova. Kaže, lažiš, ima, kaže, neko koga je Allah te bar kvetala stvorio boljeg, stvorio ga svojom rukom, udahnuo svoje duše i to je, kaže, bio Adem a.s. pa naredio da mu melec učine seždu, pa je, kaže, on rodio dobroga i lošega, grešnika i vjernika, nevjernika i tako dalje. Kaže, pa je Muavija radijallahu anhu odlučio da ih protira dalje pa je poslao u Hims a u Himsu je dočekao Abdurrahman ibn Khalid ibn Walid također po preporuci opet od Osmana radijallahu anhu jer Muavija je nije htio da zadrži kod da ne bi u Šaum proširili tu fitnu uh, haridžizma i da ne bi zaveli onaj omladinu ili ljude koji su slabog imana ili slaboga uma. Kaže, među njima se najviše iscali Kumeir ibn Zijad, Eštare Nehej po imenu Malik ibn Jezid, Alkam ibn Hajs, dakle, obadvojice Nuhajani, Sahet, Sabit ibn Qais Nehej, Džundub ibn Zuhair al-Amir, Džundub ibn Kamil al-Ezdi, Urva ibn Džad, Amr ibn Hamak al-Huzai. Al kada su došli kod Abdurrahmana ibn Halda ibn Velida, rekli su, došli smo rad toga i toga, protirani smo skufe u Šam, pa i Šama smo, kaže, poslani tebi. Kaže, Abdurrahman im je odmah zaprijetio. Dakle, po kalupu svoga oca. Kaže, Abdurrahman, budete li kada je pravili takve probleme, ja vam, kaže, odmah skidam glave. I to je ono što svaka država treba da se pozabavi sa Haridžijama. Kako? Odma. Dakle, doživotna robija, ako postoji smrtna kazna, odmah da budu svi pobijeni. Tako država treba spremanje, bilo koja država, da se tako prema njima odnosi. Jer Haridžije, Haridžijska objeđenja, Haridžijski stavovi, Haridžijski gledanje, Haridžijska akida, Haridžijsko onaj, e, posmatranje Dunjalka je tako da nema niko na Dunjalku bolji vjernik od njih. A u suštini, u pozadini imaju mnogo što što više drugih ciljeva, a večera ćemo o njima govoriti, jer Ibn Kathir je ovdje spomenuo, onaj, mnogo drugačiji su im ciljevi nego ono što je da se dovede e, pravda na vidjelo, da se naređuje dobro, da se sprečava zlo i tako dalje. Zbog čega? Sve zbog, sa ciljem da bi se zadovoljio njihove neki minimalni ili neki mini njihovi neki duhovni ili duševni bolesni ciljevi, a oni su ovdje najviše isticali svrgavanje svih emira koji postavio Osmar radijala anhu i na kraju, kad god bi Osmar radijala anhu udovoljio njihovo, e, njihovom zahtjevu, oni su se e, potrudili da zahtjevaju od Osmana da se on makne sa hilafa, dakle, ne može ti biti halifa, mi ćemo postati halifu. I dan danas je tako. I dan danas je tako. Gdje god se pojavi, onaj koji je dakle, na tronu, on njima ne paše. Bez obzira, bio dobar, bio loš, on njima ne paše. Kaže Abdurrahman ibn Khalid ibn Walid im je zaprijetio, kaže pa se oni povukli. Što znači da šta? Ne vole silu, ne vole snagu. Ne mogu da podnesu da njima neko prijeti. <coughs> kaže onda je on poslao prema obali, dakle iz Himsa poslao je prema obali. A onda su se požalili na, na, na Abdurrahmana ibn Khalida, pa su rekli najviše bi volili da se vrati Sejdu ibn Asu, ponovo u Kufu, jer on je bio mnogo blaži od Abdurrahmana, ne mogu oni izaći sa sa Abdurrahmanom na kraj. Pa i je e, Osman rekao da se vrati u Kufu, a oni su onda svoje jezike, svoju slobodu još više zloupotrijebili da ponovo napadnu na Sejda ibn Asa, da ponovo napadnu skrnave čast halife Osmana radijalanhu Varda. Nakon toga, kaže Ebu Mašer, nastaje 34. godina, i u ovoj se godini desila bitka Savara, o njoj smo prije govorili, a tačno je da je se desila e, onaj godinu prije. Zatim, u ovoj godini su ti izopačeni likovi već počeli da šire svoju fitnu mimo kufe, pa su onda pisali pisma na različite strane po muslimanskoj državi. Neki kažu da su ove godine poslani Abdurrahmanu ibn Khalid ibn Velidu u Kufu, Allah najbolji zna. Kaže, ali su se oni najviše okrenuli protiv Saida ibn Asa, namjesnika Kufi. Ono što su zamirali Osmanu radi Lanhu i emirima koji postavio Osman radi Lanhu Erdah, jeste što je Osman smijenio ashabe, a postavio svoju, salam, svoju familiju. Kaže, pa je Osman, kad je uočio da se fitna širi iz Kufe, pozvao svoje namjesnike, poznao Muaviju ibn Abi Sufjana, Sufjana i Šama, Amra ibn Asa iz Egipta, Abdullah ibn Sada ibn Seraha iz e, eh, Sjever Afrike ili Arabskog Magreba i Sejda ibn Asa iz Kufe. I onda Abdullah ibn Amira iz Basre. I kaže on njima, dakle, ovi ljudi već pripremaju fitnu, već se, kaže, zlo od njih širi. Omer radi Anhu je bio, šta je on bio? Vrata i štit protiv Imate hadis o Omer radijal anhu, podugačak hadis. Od Huzeife nema na radijal anhu arda. Kaže, hoće se vrata razvaliti, će se otvori, kaj vrat će se razvaliti. Hoće se popraviti, kaj više, kaj nikad se više neće popraviti. Kaže, pa je Omer znao od Huzeife da se više fitna nikad, nakon što on umre, nikad se više fitna neće ugasiti. Pa kaže Ibn Kethir, početak fitne je ubijstvo Osmana radijal anhu, a završetak fitne je kad? Pojava Dejjala. Dakle, zadnja fitna koja će doći je Dejjal. Možete zamisliti Što znači da će fitne se širit od vremena ubistva Osmana Rada 34. godina po Hidži. A danas je hiljadu i koja? Često 40. Dakle, do dan danas sve se više i više fitne širi. I onaj ko prati događaj iz istorije, onaj ko prati sir, ko prati život, ko prati život Allaha, posljednik sa sam za tima sahaba, mi radimo za njih ovih nekoliko sedmica halife, kogod pra, vidjet će kako se fitne sve više rasplamsavaju. I nemoguće ih je, na, na koji način je pala Andaluzija? Španija i Portugal. Kako su pali? Cijepanjem, zavađanjem emira, vođa, podjela na male, male državice, svaka državica za sebe. Ima li ti državice danas više? Kako nema? U, se, u sebe imate ovdje državica. Kod sebe imate, od svoje avle imate državica. I non stop, i hoće sad treću državicu. I non stop, sa ciljem čega? Da zadovolje neke velike sile, da se onaj oslabi ta, ovdašnji narodi. Koliko je Jugoslavije bilo stanovnika kad je Jugoslavia se raspala? Oko 24-5 miliona. Nebitno. 20 nekoliko miliona. Koliko svaka danas država ima? Koja država danas najviše naseljenija? Najnaseljenija od starih jugoslovenskih država? Do Tokija. A ona sve kod, manja kod Nokija. Koliko? 8 miliona? 7 miliona. Hrvatska? 5,5, 6? 4? Bosna. Bosna. Manji entitet. Milioni 900 hiljada. Bolji entitet. 2,5 miliona. Je tako? Dakle, i onda hoće još šta treći entitet da smijesti tamo nekoliko stotina hiljada onaj ljudi. Sve sa ciljem šta da se ljudi slabe. Je tako se desilo i sa onaj ljudima u istoriji, posebno kad govorimo onaj Memalik, govorit ćemo, ja doći ćemo i do njih, inšala ta'ala, onaj, šta se, kako se desilo sa Španijom, kako se, kako se podijelili, kad više nijedan, nijedna državaca nije bila sposobna da se brani, onda je, jel Ferdinand, kako se zvao onaj? Izabela i Ferdinand. Lampir. E, ne mogu se sjetiti mene. Ne mogu se Pa su oni, Osman Hiradan pozvao i rekao im, ovi spremaju fitnu, zavode ljude, šire glasine, ne, neistine, šire laži, tako dalje. Kaže Sa'id ibn As, ja, kaže, smatram da i treba sve pobiti. Abdullah ibn Amir kaže, ja bih poslao u ratove, nek se zabune ratovima. Poslao bih, ih, dakle, negdje na granicu muslimanske države, pa nek ratuju. Moavija kaže, ja im, kaže, ne bi ništa radio ja im kaže, ne bi uopšte dao na, dakle, na težini, ja bi pustio, nek se same o sebi zabavi. Međutim, Amr ibn Az kaže, Osmane, ti znaneš kaže šta si uradio, da te narod više, kaže, ne voli. Vidiš, kaže, kako si postavio namjesnike sa kojima narod nije zadovoljan i tako dalje. Obratio se, a onda je potajno mu se izvinuo i rekao je, htio sam samo da vide kako nisi ti počinje nama, nego da ona imaš i ti pravo na svoje stavi. Kaže, pa je Osman radijal Anhu rekao, između toga neko je rekao da dadne im onaj novca, nek se zabune i metkom, tako da Pa i Osman im dao novca, postao i u ratove, postao je negdje na kraju muslimanske države da tamo onaj ratu pa htio da spoji sve te, sva njihova mišljenja. A onda je Sejda ibn Asa vratio u Kufu. Međutim, Kufljani, dakle stanovici Kufe ili Harižije Kufe, su se već spremili i rekli neće Sejid ibn As ući u Kufu. U Kufi može samo da vlada Ebu Musa el Ešari. Kaže pa je Osman radijallahu anhu, onaj kasnije prihvatio onaj vilajet, odnosno da je postavi valu Ebu Musu Elešarija. Kaže, to, tada je Eštare Nehaj rekao tako nam Allaha, neće, kaže, ući on, Said ibn Has, neće ući onaj u Kufu, a mi smo kada ponijeli svoje sablje. Ebu Mes'ud, Uqba ibn Amr, prenosi kaže, rekao Ebu Mesud, <coughs> tako mi Allaha neće, kaže Said se Ibn As vrati u Kufu osim sa krvlju. Kaže Huzeife ili Jeman, tako mi kaže Allaha, vratit će se, a neće se, kaže, prilaziti krv koliko je, kaže, onaj e, rez od hijjami, dakle, jedan rez od hijjami, toliko se neće krvi onaj, prosuti. Kaže, tako mi Allaha, ja sam čuo od Muhameda sallallahu alaihi wasallam dok je bio živ, kad i šta će se krv proljevati, jer je, svi pitali se o hajru, a Huzeife pitao o zlu i straha da se, ona, da ne padne u njega, za, on je znao za fitne. Sve hadise prenosio fitni Huzeife, radi anhu warda. Kaže Huzeife, zato što se Sejid posle vratio u Medinu, ne htijući da se bori i ne htijući da zavadi muslimane kufe. Sejf ibn Umar kaže, osnova zbog čega su se onaj počeli muslimani da dijele jeste pojava Abdullaha ibn Sebej. Sebejica, jevrejica, halalte, jevreja on je započeo među njima fitnu, među muslimanima, ubacio je fitnu koja dotad nije bila. Naime, on je pošao da priča među muslimana i kaže, za nije, kaže, kod, kod nas u islamu, kada je potvrdeno da će se Isa ibn Merijem, kaže, vrati na Dunjaluk. Kažu mu, jest, rečeno je. Kaže, je li Muhammed s.a.v. bolji od njega? Kaže, jest, bolji od njega. Kaže, morate, kaže, znate da će se Muhammed s.a.v. vratiti na Dunjaluk. Zatim je rekao, ali prije što se kaže vrati Muhammed sallallahu alaihi sallam, on je oporučio vasijetom Ali radi anhu da bude njegov halifa nakon njega, pa Osman ne zaslužuje, ni zaslužuje Omer, niti zaslužio Ebu Bek, ni zaslužio Ebu Bek da budu halife nakon poslanika sallallahu alaihi sallam, nego zaslužuje da bude ko? Ali radi Allahu anhu u arda. I odatelj je krenula glavna fitna među stanovnicima Basri, stanovnicima Kufi, e, sa tom viješću da je Alija vosi Allahom oposlenike sallallahu alaihi sallam, odnosno da je vasijet pripada Ali radi Allahu anhu. I zašto se danas veže ko? Šije. I osnova šijetski, šijetskog vjerovanja je uzeta od jevreja. I najviše sličnosti imaju jevreji odnosno šije imaju zajedno sa i vrijeme najviše sličnosti u svojoj akidi, a nekad, inša Allah, teala, kad završimo za jedno 7-8 godina ove knjige, jer ima i 15 knjiga, mi ćemo, ako Bog da, uzeti kitabu Teohid, ili ćemo bude samo poglavlje o šijema, ako Bog da, onaj, mada se one organizuju, pa svrgnu onoga ako priča, priča protiv njih. Abdullah ibn Muhammed prenosio od svoga oca, kaže, nastala 34. godina, A ljudi su, kaže, već proširili, vijesti o netrpeljivosti Osmanu ibn Afanu radijala anhu, pošto se govori o njemu ružno. Kaže, pa je Alija radijala anhu odšao kod Osmana i on Osmana opominje i kaže, Osmane, fitna zauzma sve više i više prostora među ljudima. Ja ti kaj neću ništa reći, to ne znaš, nisam došao ne, sa nečim novim, kaj što ti nisi, kaže, prije informisan. Ja ti, kaže, upozoravam se, bojiš Allaha da ispraviš svoje greške i tako dalje. Moraš, kaže, napraviti poteze koji će onaj vratiti umet na njegovu džadu. Osman radi Anhu isto njemu odgovara, dakle, podugi razgovor, Osman mu odgovara, kaže, Alija, ja nisam, kaže, uradio ništa što nisu radili ni kaže, prije mene, ni Abu Bekr, ni Omer, radi Allahu Anhu Mardahum. I onda ga, on postavlja pitanje, on odgovara. Zatim je Osman se odlučio da ona izađe na minber i da ona održi hutbu. U toj hutbi je Osman radi Anhu upozorio od fitne, upozorio od razilaženja, od cijepanja safova muslimana, između ostalog, spomenuo je, spomenuo je i rekao, kaže, dok vam je bio Omer, dok vam je bio na leđima, svi ste šutili. Kaže, ja dok sam popustio, vi ste, kaže, iskoristili priliku da onaj napadnete na mene. Pa kaže, ustao je Mervan ibn Hakem, kaže, ako hoćete, on se sada obraća masi, kaže ljudi, ako hoćete, kaže, mi ćemo kaj podići kaj sablje na vas. Kaže njemu Osman, šuti, ušutio. Dakle, začepi, nemoj pričati. Man se kaže meni i ashaba Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem nikut ka nije dao pri, onaj e, pravo da pričaš, kaže pa se Mervan ibn Hakem ušutio, a Mervan ibn Hakem jedna bio jedan od spona fitne, odnosno zbog čega su Haridžije tražile od Osmana da predah im Mervana ibn Hakema da ga on ubije. Kaže Muavija nakon ti sjela sa onaj sa emirima Basre i Šama tako dalje Kufe, Egipta, E, Muavija radi Anhu kaže Osmanu kad je krenuo iz Medine i kaže hoćeš da pripremim vojsku i šama da te kaže čuva. Kaže Osman radi Anhu nemam kaže potrebe za vojskom da me čuva jer ja kaže mislim da bi Medina bila tijesna postala bi tijesna muhađirima, muhađirima i ensarijama. Ne potrebe šalješ kaže vojske u Medinu. Zatim je, kaže, Moavija krenuo iz Medine i susreo je skupinu ashaba Ebu uh, Ali ibn Talba, Talhu Zubeira i kaže, stao kod njih i naslonuo se, kaže, na svoj luk. Onda je rekao ostavljam vam amanet Osmana, nemojte kaže da mu nešto fali, čuvajte ga, čuvajte i njega i islam i muslimane od neprijatelja islama. Kaže kad je otišao Zubair, kaže nikad nisam kaže vidio, dakle nikad mi se Muavija nije prikazao i Ramkela. Nikad se Muavija nije prikazao u očima sa strahom poštovanjem kao ovaj, kaže put. Svidio mi se kaže njegov govor. Zatim je nastala, nastala 35. godina. Ove godine je e, ubijen Osman radijallahu anhu ardahu. Ove godine je Osman smijenio Amra ibn Asa e, u Egiptu, postavio Abdullah ibn Ebi Sada ibn Sarha. Najprije mu je <clears throat> odzio vladavinu nad vojskom, ostavio ga da predvodi namaz, a onda mu je odzio i to, pa je sve prepustio, prepustio Abdullahu ibn Sadu Sarhu. Zatim su, kaže, Haridži iskoristili to, onaj, ovo stanje tih smijena uh, e, valija, to jeste namjesnika, pa su počeli da prenosi lažne vijesti od jednih prema drugima, do te mjere da je došlo e, do svađe između Amra i Abdullaha ibn Abi, odnosno ibn Sada ibn Abi Sarha. Nakon toga je Osman njemu prepustio e, svu vlast u Egiptu, a onda je u Kufi. A onda je Amr ibn As, kad se vratio onaj, u Medinu, zbog tog slučaja što ga je Osman onaj, smijenio, ostala je netrpeljivost između njega i Osmana radijallahu anhu. Nakon što je Abdullah postao težak stanovnicima e, Egipta, kaže, požalili su se i Osmanu i na njega. Prije se žalili na Amra, sad se požalili, kaže, na Abdullaha, dakle, da im i on onaj ne odgovara. Međutim, Abdullah je bio zauzet osvajanjem sjevera Afrike. Nije imao vremena da im se posvijeti, nije imao vremena da uguši tu fitnu. U tom vremenu, najviše koji su doprinijeli borbi protiv Osmana ili e, priči protiv e, hilafeta, halife, muslimana, sahaba, valija i tako dalje, su bili Mohamed ibn Abi Bekri, Mohamed ibn Abi Hudhaife. Šta su oni bili? djeca ashaba. Muhammed ibn Abi Bekr, sin od Ebu Bekra radi anhu arda. I Muhammed ibn Abi uh, Huzeyfe, sin od Huzeyfe. Tako da su, kaže, uspjeli da oko sebe okupe šestotina uh, konjanika i onda su uputili prema Medini sa tvrdnjom da hoće da obave umru. Dakle, nećemo mi, dakle, nećemo nikakve probleme praviti. Mi smo krenuli prema umri, e, prema Mekke. Kaže, kad su došli i zatražili izuna da uđu onaj u Medinu, Osman radi Lanhu kaže Ali, Alija, izađi, idi, kaže, razgovaraj sa njima, nek ne ulazi u Medinu. A povedi sa, sa, sa svom Amara ibn Jasira. Kaže Amar ibn Jasir, ja neću. Zbog čega? Amar ibn Asir i Mohamed ibn Bekr, njih je Osman kažnjavu. I oni su već bili protiv Osmana. Je li kažnjavu Omer Radjanu? Je li znao bičevat ljudi? Je li znao zaprijed? Je li hudeo po pijacama sa štapom? Ako nešto ne valja, odma. Dakle, bez sudnice. Ali je smio neko nešto reći Osman, o, Omeru? Niko. Kaže, pa Amar ibn Yasir nije tio jer je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao šta ubićete ko? Kako ćeš poginuti? U ratovima između dvije skupine muslimana. I Amar već se bojao da neće ući u tu fitnu. Kaže pa Ali radijal anhu izašao, obratio im se, a oni su cijenili i voljeli su Aliju. Posebno stanovnici Egipta tog vremena i kad se ova... Kaže pa su oni iznijeli pred njega neke svoje dokaze, Kaže, Osman je odvojio deve. Zatim je zapalio mushafe. Zatim je upotpunio namaz u Meki. Zatim je, kaže, podijelio vilajete, odnosno namjesništvo ljudima koji ne služio, ostavio je velike ashabe. Zatim je, kaže, Beni Umeji dao više od ostalih ljudi. Kaže Alija radila Anhu, što se tiče, kaže, izdvajanja deva, izdvojio je, kaže, deve od zekijata i sadake, ko što je radio i Omer da ih udeblja. Nije, kaže, ništa, nije svoje, kaže, deve, niti je izdvojio za sebe. Što se tiče, kaže, mushafa, mushafe, sve one mushafe o koji se nisu složili pisari, ashabi, hafizi, mushafe o koji je bilo razilaženja o kirajitima, njih je popalio i ostavio kaj samo jedan mushaf. Kako se zove ovaj mushaf? Mushaf Osman. Dakle, samo je ovaj mushaf ostao. Kaže, što se tiče namaza, kad, ga je, kad je bio u Mekiju, potpunio je namaz sa dva na četiri rekiata, zato što je već bio nanijetio da ostane da živi u Mekiju. Što se tiče, kaže, namjesništva, kaže i Omer je postavljao namjesnike mimo ashaba i Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znao da protira ljude pa da ih vrati, kad je protirao je Hakama ibn Abi Asa, protirao ga u Taif, pa ga vratio, pa ga ponovo protirao, pa ga ponovo vratio pre svoju smrt. Dakle, i Osmar radila anhu je činio te stvari koji su radili i poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekr onaj i Omer. Kaže pa su se sakupile Haridžije i vratili se iz Medine. Međutim, u putu su se, kaže, sjetili da im, kaže, nešto fali. Već je prošlo nekoliko dana kako su ošli iz Medine i, kaže, ponovo se vratili. Stranici Medine nisu, kaže, imali, niti su očkivali, nisu imali, kaže, pojma. Kaže, vratili se ponovo na Medinu, pa stranici Medine su začuli samo tekbire i opkolili su, Osmanu, opkolili su Medinu. Oni su tražili od Osmana radijallahu anhu da nakon što je svrgnuo Amra, da svrgne sada onoga Ebu Musu i da postavi Muhameda ibn Ebi Bekra za halifu namjesnika Egipta. Pristoje na to. Kaže, kad su došli ponovo u Medinu, kaže, Osmane, ti si nas prevario. Što se nas prevario? Kaže, našli smo pismo kod toga i toga od tvojih sluga na tvojoj devi, opečaćen tvojim prstenom da se napisao da Muhammed ibn Ebi Bekr bude ubijen i da se razapnu ti i ti, da se pobiju ti i ti, da budu pohapšen ti i ti i tako dalje. Kaže Osman, nisam napisao, sam naredio. Prsten mi je, kaže, falsifikovan. Pismo, kaže, nisam napisao i kaže, moj prsten nije stao na taj pečat, nego je pečat falsifikovan. Međutim, oni nisu normalno prihvatili njegova obrazloženja nego stražili od njega da, da on onaj e, sebi zamijeni da više nije halifa. Kaže, pa je nastala zbrka, Medina je ostala opkoljena, a on su posle toga sve više se približavala njegovoj kući da opkoli njegovu kuću. Onda je e, Alija Radan došao kod Osmana, Radelanu i kaže, Osmane, vidiš do kojih stanja je došla, kaže Medina, do kojih stanja je došla, kaže muslimani, nemoj, kaže, više očekiva da će ja ići, kaže, da ih upozoravam. Zašto se dozvolio Mervan ibn Hakem? Jer Mervan ibn Hakem izašao među njih, Osman se, ja sam, kaže, ja nemam, onaj, ne mogu više da razgovaram sa njima, pa je Mervan izašao i kaže, da znate, mi ćemo, kaže, se boriti protiv vas. A Mervan ibn Hakem, onaj, nije niti imao snage, jer je to je bilo vrijeme hađa. Većina muslimana je otišla na hađ i ashaba i tabije. Dakle, većina je bila na hađu. Nije si mogao boriti protiv ovih haridžija. Kaže Alija, zar si ti uzeo Mervana ibn Hakema da govori u tvoje ime, da predstavlja on tebe kao halifu, kad je zna da više nemaš ni moje podrške, mene više nemoj zvat, da ja idem da sa njima pregovaram, ovi došli, oni došli, kaže ja više neću sa njima pregovarati. U tom periodu su iskoristile Haridžije da pošalju pisma u sve muslimanske zemlje gdje su bilo, kažem, ove, ova sjedišta Egipat, e, Kufa, Basra, Šam. Kaže, i potpisivalo se pod imenom Alija Talah i Zubir. I onda su govorili, dakle, u ime Alije Talah i Zubira, da oni pozivaju na najveći džihad koji se može osnovati u tom vremenu, to jeste džihad protiv uh, Osmana radijallahu anhu varda. Pa kaže, 35. godine u mjesecu Ševalu, stanovnici Egipta Egipta su izašli u četiri čete. Kaže, bilo ih je 600, neki kaže da je bilo hiljadu, pod vodstvom Abdurrahmana ibn Adisa al-Belavija, a njega ćemo kasnije spomenuti. Zatim Kenani ibn Biša Elejsija, Sevdana ibn Hamrana Sekunija, Kutere i Sekunija. A njih je predvodio Gafak ibn Harb. U njihovom društvu je bio Ebu Sevda, Halalt ibn Sevda. Ibn Sevda je bio Zimija, to jeste onaj, e, Kitabija, ali se onaj, predstavlja ima kao musliman. Stavnici Kufe su izašli, njih su također predvodili četvorca Zaid ibn Sohan, Eštar Nahize, Jad ibn Nadr al-Hars i Abdullah ibn Asam. A sve ih je predvodio Amr ibn Amr al-Asam. Zatim su stanovnici Bas, Basri izašli. Gdje su krenuli? Prema Medini. Zatim su kada je stanovnici Basri izašli ispod četiri zastave. Njih je predvodio Hakim ibn Džibile al-Abdi, Biš ibn Šerejhe Dubej al-Kajsi, Zurejh ibn Ibad al-Abdi i kaže njih je predvodio Harkos ibn Zuhere Saadi. Zatim su, kaže, organizovali se stanovnici Egipta. E, tražili su, dakle, tražili su o, da namjesnik bude Alija ibn Ebi Faleb. Kufijani su tražili da to bude Zubair, a stanovnici Basrije su tražili da to bude Talha. Svaka od ovih skupina kada je krenula na Medinu, mislili su da će, dakle, njihov prijedlog da bude onaj e, uvažen i da će postaviti se halifa koji oni hoće. Gdje se ovdje nazire problemi? naziri se problem što hoće da raspravljaju ljudi, hoće da stavi namjesnika oni koji ne imaju pravo da to uradi. Ako će neko da mijenja halif, ko će to uraditi Abdala? Ashabi unutar Medine, gdje je bilo sjedište halife. I tu kad se vrati sa hađa, i oni ashabi do čije se riječ držalo. A ne neki tamo polutani, ko što danas i u naše vrijeme slične stvari dešavaju. Kaže, Alija je poslao svoga sina Hasana, Osmanu radijallahu anhu, naredio mu da ga čuva. A Osman, halalte, a Hasan kad su došli, poselamili ga, on im nije odgovorio na selam, nego ih rastjerao i rekao, morate, kaže, znati da vojske Zil Mervej i Zu Hašeba, dakle, ta mjesta bila gdje se one organizovali, su proklijeti jezikom Allahova poslanika, sallallahu alaihi vselem, vratite se, Allah vam dao da ne osvanete znajte, vaš dolazak na ovaj način gdje ste se smjestili kod Merve, odnosno e, Zil Merve i Zil Hašeba, znajte da ste kada je prokleti jezikom Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kaže, ovako je postupio onaj Izber i Talha i sa jednim i sa drugim vojskama, sa e, stanovnicima Kufe, ili vojskama iz Kufe i vojskama iz e, Basri. Međutim, oni su, kaže, sve više stezale obruč oko Medine, sve približava se onaj sredin Medine da bi opkolili kuću Osmana radijallahu anhu. Kad je upitao Ali je radi Anhu, zbog čega ste se, kaže, vratili? Kaže, vratili smo zbog toga što je Osman naredio da bude Mohamed ibn Abi Bekre, ibn Abi Bekr ubijen i zato što je Osman naredio ono što malo prije onaj spomenuo. Još jedan od izmišljotina koju su provlačili međunarodom jeste da su ashabi mimo, dakle, Alije, Zubeira i Talahi, da su e, ostali muslimani tražili da se oforme vojske, odnosno ostali ashabi tražili da se oforme vojske koji će se boriti protiv e, Osmana radil Anhu. Kaže Ibn Kathir, ovo je bila još jedna od velikih laži koji su oni uspjeli da plasiraju u mase ljudi. Kaže, pa je Osman radil Anhu izašao jednog dana odnosno izlazio je da, da im klanja i gledao je u te ljude, dakle, bili su u džematu, a bili su, kaže, u njegovim očima manje nek što je zrne, zrnenje pijeska. Kaže, popio se da održi hutbu, a onda je Džah Džah, jedan od tih Haridžija, rekao, Nathal, ko zna što znači na arabskom Nathal? Dakle, bijednik. Bijednik će si za Mimberi. On je već bio na Mimberi, drži hutbu za džumu. Kad je tu je bio, kaže, trenutak, kad prvi put kad je neko Osmana prozvao ružnim imenom u masi ljudi. A onda je, kaže, Osman, koliko imao godina? 82, 83, 84. Neki kažu 88 godina, radi Anhu Allah. Kaže, pa je bio poštapuo se na, na štab koji nosio Allahom poslanik sada se zatim Ebubek, zatim Omer. Kaže, pa je Džah Džah uzeo, kaže, ovaj štab onaj, i slomio ga. Pa mu se, kaže, zabola jedna trijeska u nogu, desna ova natkoljenca, zabola mu se u nogu, kaže, prenosila s hadisa, Usaman ibn Zaid, ibn i bi Yahya ibn Yahya kaže, vidio sam, kaže, kako mu se, kaže, napravila rana i kako su se u toj rani, kaže, stvorili crvi nakon toga događaja. Kaže, pa je Osman radi Anhu pao u nesvijest, nije mogao da podnese galamu, kaže, on nesvijestio se, a onda su ga, kaže, odneli onaj, u kuću. U drugoj predaji, kaže, stoji e, da su ga svrgli sa onoga, sa, sa Mimberi i da ga je neko čak i udario, pa da je se Osman radi Anhu onesvijestio od toga. Amir ibn Saad kaže, prvi koji se javio da priča onaj protiv Osmana je bio Džibila ibn Amre Sa'idi. Kaže, kad je prošao Osman pored njega, radi lanhu varva, poselamio ga, a onda su, kaže, ostali koji su bili tu sa Džbilom, odgovorili na selam. Kaže, što vi njemu odgovarate na selam? Kafir se na selam ne odgovara. Kaže, zbog čega, Džibile? Kaže, zbog toga što sti, kaže, postavio ljude na poziciji. Kaj koga sam postavio? Kaže, postavio si Mervana, postavio si Muaviju, postavio se Abdullaha ibn Amira ibn Kureyza, postavio se Abdullaha ibn Sada ibn Abi Serha. Kaže, pojedine od njih je, kaže, Kur'an već pokudio. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem njihov krv bio halalio. Kaže pa je Osman ostavio tu skupinu i otišao svojim putem. Kaže Ibn Kathir rahimehullahu ta'ala kad je naišao Džibile ibn Amr Asadi pored Osmana radi lanhu, rekao mu je opet ovo, dakle, ja ne atel, tako me Allaha kaže, ja ću te ubiti. Zatim ću te, kaže, odnijeti u torbi Kelas Džerba, dakle, onaj, torba napunjena krečom. Ja ću te, kaže, sprovesti do vatre. Zatim je, kaže, prvi put iskoristio kad se Osman popio na Mberu, da mu on dođe da mu on dođe u džema, da ga Osman vidi. Kaže, pa je Osman se obratio i kaže, ovi, kaže, stranci. Allahe, Allahe, dakle, Allaha pozivam. Tako, tako mi kaže, Allaha, stanovnici Medine, znaju da ste vi prokleti jezikom Muhameda, sallallahu alaihi wa sallam. Ja vam savjetujem da greške ispravite ispravnim, kaže, dijelima. Neće, kaže, Allah ukloniti grijeh osim sa dobrim učenjem dijelom. Kaže, pa je ustao Muhammed ibn Mesleme, i rekao ja svjedočim istinitost ovih riječi. Ko je Mohamed ibn Mesleme? Rekli smo, sto puta za to ponovio. Šta je radio u vrijeme Allahom poslanih sada sedam? Diverzant. Bio glavni diverzant. Kaže, pa je Hakim ibn Džibile ustao i kaže, sjedi. Dakle, on, onaj posađuje ashaba. Kaže, pa je ustao Zaid ibn Sabit i rekao, ovo se, kaže, nalazi u knjizi. Kaže, pa je ustao Mohamed ibn Abi Merire, pa ga je rekao, sjedi. Pa ga nazvu ružnim imenom. Kaže, pa su se muslimani usko mješali, a ovi su kako bi ko ustao, oni mi, kaže, posadali na zemlju, nisu im dali da govori. Nakon što se izdešavale ove stvari dakle, na, na, e, u petak toku džume i nakon što je Omer, odnosno Halalte, Osman radi Anhu, stradu, što je svrgnu, skinuo se mi beri, nekoga je udario granom od palme po glavi, razvalio mu glavu, kaže, od toga je onaj i pao u nesvijest. Onda su ashabi organizovali svoji, kaže, sinove i poslali su da, čuvaju, da čuvaju Osmana radi Allahu anhu arvahu. Osman bi izlazio ponekad u džamiju i sve manje i manje, a onda ne bi izlazio, ona je prestao da izlazi skroz u džamiju, tako da je bio zatvoren u svojoj kući, neki kažu 30, neki kažu 40 dana. Zatim Ibn Ketir Rahimullah Ta'ala ovdje spominje da je Osman radi Alanu izašao na šerefe svoje kuće, kao što stoji u hadisu kod Ahnefa kaže, došli, došli su, kaže, ljudi u džamiju, kaže, otišao sam sa svojim, kaže, prijateljem, a skupila se, kaže, skupina ljudi u džamiji, a onda <coughs> vidio sam, kaže, Aliju i Zubeira i Talhu i Sada ibn Abi Vekasa. Ubrzo je kad došao i Osman radijallahu Anhu, kaže, je li ovdje Alija jeste? Je li ovdje Zubeir jeste? Je li ovdje Talha jeste? Je li ovdje Sad ibn Abi Vekas jeste? Kaže, Allahu imenu vas, kaže, pozivam. Onoga mimo koga drugog Boga nema. Znate li da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ko će odkupiti mirbed veni fulan, dakle mjesto ili bašče ili palmovik od toga i toga. Allah će mu, kaže, oprostiti njegove grijehe. Kaže, pa sam odkupio i došao Allahom poslaniku, sallallahu alaihi sallam, rekao Allahom poslaniče, odkupio sam ga za muslimane. Kaže, Allahu poslanik, sallallahu alaihi sallam, onaj koga uzme, učini ga ili uvakufi ga za naš mežid, imaće ga i nagradu toga i svih muslimana poslije. Kažu da. Kaže, pozivam se Allahom, mimo kojeg drugog Boga nema. Znate li da je Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam, rekao ko će otkupiti bir Ruma, dakle buna Rume. Kaže, pa sam ga otkupio za tako i tako, došao sam Allahom, poslaniku sallallahu alaihi sallam i rekao sam Allahom, poslanik, otkupio sam bir Rume. Kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam, daruj ga muslimanom kao vakuf, imaćeš nagradu za njega i za muslimane kaže pozivam se Allahom mimo kojih drugog Boga nema. Znate li da je Allahom poslanik sallallahu alaihi wa sallam pogledao u vojsku jeumul usre, ili džejšul usre, pa je rekao Allahom poslanik sallallahu alaihi wa sallam ko će, ko će opremiti džejšul usre, kaže bit ćemo oprošteni grijesi. Kaže pa sam kaže opremio čitavu vojsku, nije im kaže falio ni povodac, niti njima onaj e, špaga na obući. Dakle, za konje, e, ono što je trebalo za konje i ono što je trebalo njima, kažu da. Kaže, Allahumme ešhed, Allahumme ešhed, Allahumme ešhed. Zatim je, kaže, Osman radi Anhu, otišao. U drugom hadisu od Zejda ibn Eslema, on prenosio svoga oca, da je na dan kada je Osman bio onaj opkoljen, kaže, toliko je bilo ljudi oko njegove kući da se bacio, kaže, kamen ne bi mogo pasti na zemlju, pao bi nekom, kaže, na, gla, na glavu. Kaže, o ljudi, ko je među vama talha, kaže, pa su šutili. O ljudi, imali, kaže, među vama talhe, pa su, kaže, prešutili. Pa je opet i rekao, imali među vama talhe, pa su šutili. Imal kaže Talha ibn Ubejdullaha. Kaže, zar te, kaže, ne vidim ovdje. Vidio sam te, kaže, među skupinom ljudi. Zvao sam te tri puta, kaže, ne javljaš se. Kaže, pa se onda, kaže, Talha javio. Kaže, Talha, sjećaš se kad sam, kad sam bio sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi sallam, na takvom i takvom mjestu, na Uhudu. Na nikoga više nije bilo ashaba, samo ja i ti, Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam. Sjećam se. Kaže, rekao Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam, o Talha, nema, kaže, nijednog vjerovjesnika, a da nije, kaže, Allah odredio, kaže, od njegove ashaba, njegovog prijatelja u džennetu. Kaže, Osman ibn Afan je moj prijatelj u džennetu. Kaže, Talha, Allahu me, kaže, da, kaže, tako me Allaha, tako isto, kaže, Osman se onda okrenuo i otišao. Dakle, spomni ovdje mnogo hadisa kako im se Osman radi onaj obratio, pozivajući na svoju poziciju kod Allaha te barhu ta'ala, prvenstveno da kod Allaha poslanika sallallahu alaihi veselem, ne bi li se srca smekšala, međutim to kod njih nije pilo vode. Kaže, kad se stega obruč oko njegove kuće, Osman je poznao Eštara Nehija, pa ga upitao, ja Ešter, šta hoćete? Kaže, hoćemo tebi da smijeniš sebe, hoćemo da dadneš sebe da se ljude osvijete na tvojim tijelom, koga si, kaže, udario, koga si bičevo, koga si zatvorio, a onaj, ako si kaj neko je ubio, pa nek te, kaže, i ubio. Kaže Osman Radilanhu, što se tiče, kaže, mene i moje pozicije, ja se, kaže, neću smijeniti zato što mi je Allah Anđelšanhu dao ovu, kaže, košulju da je nosim, to jeste vilajet il hilafet. Što se, kaže, tiče onih kojima sam onaj presudio da budu to, to ili to, moje tijelo je, kaže, staro, ja ne mogu podnijeti da me neko, kaže, bičuje ili da me neko udara. Kaže Ibn Kethir, opkoljenje njegove kuće je trajalo sve do zadnjih dana Zulkade. U petak 18. Zulhidžeta, pa sve do petak 18. Zulhidžeta. Prije na dan toga, Osman je se obratio muhađima i ensarijama, bilo je oko e, sedam stotina. Među ima je bio Abdullah ibn Omer, Abdullah ibn Zubair, Hasan i Husein, Mervan i Ebu Hureyre i mnogi drugi poznati od ashaba. Pa je, kaže, zamolio, molim vas da niko od vas ne pruža, kaže, ruku, neka svako se spremi, neka ode u svojoj kući. Kaže, onda je onaj e, spomenuo određene ashave među njima i njihovu, kaže, djecu njihove sinove. Kaže, kogod ovoga dana stavi, kaže, sablju u, u njene korce, on neka je slobodan i neka ona ide. Kaže, pa se ljudi, kaže, smirili onaj, i razišli se, kaže, svojim kućama, jer Osmar radi Anhu nije htio da se prosipa krv ashaba, da se prosipa krv muslimana u Medini. Hasan ibn Ali, ili Hasan sin od Ali, radi Anhu Međmein, je bio emir, dakle, vođa koji je čuvao uh, kuću, određen da čuva kuću Osmana radijallahu anhu. Sa njim je zajedno bio Abdullah ibn Zubair radijallahu anhu arda. Međutim, tog jutra kad će da preseli, kaže Osman radijallahu anhu, obraća se on asabima i kaže vidio sam Allaha poslanika sallallahu alaihi sallam u snu. Pa je rekao, Osmane, večeras će se, kaže, iftariti sa nama. Kaže, pa je Osman tog jutra osvanuo kao, e, kao postač, nije htio da onaj pokvari post i da odbije poziva Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Kaže Mervan ibn Ebi Umeje, prenosić Abdullaha ibn Selama, došao sam Osmanu da ga poselamim, a on je, kaže, bio opkoljen. Ušao sam kod njega, pa je rekao, merhaben bijehi, dobro došao, brate. Kaže, vidio sam Allaha, poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, ove noći dakle, u jednom dijelu, kaže, moje kući. Pa kaže, Osmane, jesu li te opkolili? Kaže, da. Jesi žedan? Kaže, jesam. Pa je, kaže, pružio kofu vode. Ona sam se, kaže, napio da sam se nastio i osjećam, kaže, sad ovo trenutka, sad, sad tom kaj razgovaram, osjećam, kaže, njenu hladnoću na prsima. Kaže, hoćeš li pomoć ili ćeš da se iftariš, kaže, kod nas? Kaže, pa sam odabrao da se, kaže, iftarim sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi veselem. U jednoj predaji stoji da je usnio Allahova poslanika sallallahu alaihi veselem Ebu Bekra i Omera, pa mu je rekao Ebu Bekr, Osmane, nemoj dugovlačiti, čekamo da se iftariš sa nama. Kako je ubijen Osman radi Allahanhu u Arva? Prenosi halif ibn Hijat od ibn Alije, kaže od ibn Alfa, ono da Hasana kaže, obavijestio me Rebab, da, me, da ga je poslao Osman da pozove Eštara pa je upitao šta hoće i kaže hoće tri stvari, moraju se, kaže, desiti. On ti, kaže, daju priliku da se, kaže, smijeniš onaj, i da postaviš nekoga drugoga. Ako, kaže, odbiješ, on će te ubiti. Kaže Osman radi Anu, što se kaže, tiče toga se smijenim, neću se kaže, smijeniti zato što me kaže Allah odjenio ovom odjećom. A to što, što spomenuo da trebam kaj sam nasobom da se osvijetim, kaže tako me Allaha bolje da me ubijete, meni će kaže, biti to draže. Ali kaže, morate znati, nikada više nećete zajedno klanjati posle mene, niti ćete se, kaže, boriti zajedno protiv neprijatelja. Kaže, došao je neki mali čuječuljak na vrata Osmana radijallahu anhu, pa je pogledao, onda se, kaže, vratio, pa je iza njega ušao Mohamed ibn, Be, ibn, ibn Ebi Bekr sa 13 ljudi, pa je, kaže, Mohamed ibn Bekr ga uhvatio za bradu i podigao mu, kaže, lice da je udario onaj e, zubima od gornje zublje. Kaže Muhammed, ne možete kaže pomoći ni Muavija, ne možete kaže pomoći ni Ibn Amir, ne možete kaže pomoći ni tvoje knjige, dakle tvoja pisma koje si pisao, pisao. Kaže bratiću, kaže moj, spusti mi kaže bradu, ovu bradu kad ni tvoj otac ne bi kaže tako uzeo. Kaže pa se postidio Muhammed ibn Bekr, spustio mu kaže bradu, okrenuo se i izašao. Kod njega je bila njegova žena Naila bint Ferafise, Kaže, kad je ušao Mohamed ibn Abi Bekr onaj, u kuću, uzio ga je za bradu, podigao mu onaj bradu prema nebu do te mjere da ga je pošao da guši. Kaže, stidi se, kaže, tvoj otac mi kad nikad tako bradu, kad je nije uzio, nego je moj, kaže, bradu uvijek častio i milovo. Kaže, pa se Mohamed postidio i izašao je iz kući. Nakon što se Mohamed vratio, kaže, ušli su, kaže, neki od Egipćana, kaže, pa jedan udario ga granom i oborio ga na zemlju, pa pukla mu je glava. A onda je, kaže, Ibn Adi skočio mu na prsa i probao ga, kaže, sabljom i onaj uvrtao mu sablju na, odnosno halalte koplje, uvrtao mu na prsima dok nije Osman radi Anhu izdahu. Kaže, pa su jedni govorili, hoćemo li mu, kaže, odvojiti glavu od tijela, kaže Ibn Adis, nemojte, kaže, pustite ga. Onda su, kaže, zaplakale žene unutar njegove kuće i njegova, kaže, žena Naila. Zaplakale su i završtale, pa su, kaže, ovi povukli. A onda je, kaže, neko poviku, kako da nam bude, kaže, halal njegova krv, da nam ne bude halal metak. Kaže, kupite. Pa su onda, kaže, pokupili sve što je u kući bilo. A onda se, kaže, jedan ukrenuo da pokupi nakit od njegove žene Naile, pa je skočio njegov rob i ubo toga Haridžiju, A onda se kaže, oni njega ubili, u stvari, ubili su dvojicu njega i još njegov, jednog njegovog brata, a oba dvojice su bili robovi kod Osmana radijallahu anhu u Osman radijallahu anhu je ubijen u petak 18. dana Zulhidžeta. Govori to vama šta? Molim. Mjeseci u kojima se šta? Ne ubija se. Ko se ne ubija? Niko. Dakle, ne muslimana ne smiješ svetim mjestima, nema ratova. Osim ako oni ne proizvedu te ratove, pa moraš da se braniš. Ali da ti obzlaniš, da napadneš, da ubiješ nemuslimana, haram ti je. A koga su oni ubili? Ashaba, halifu, zeta Allaha, poslanika sallallahu alaihi sallam. Zato se nemojte čuti šta danas radi sa muslimanima. Kaže Ibn Kathir, neki kažu da mu je bilo 82, neki kažu da je 84, neki kažu da mu je bilo 88 godina, Allah najbolji zna. Zatim je Osman radila Anhu ukupan u mjestu Haškeukeb, istočni dio Bakija. I do dan danas poznate njegov kabur, gdje se njegov kabur nalazi. Prenosi Vahid i predaju Dumeira ibn Vabija, kaže kako je se prevrnuo sa svog kreveta pa je slomio onaj uh, jedno uh, rebro. Kaže, ja mislim da je Dabi kaže, ubijen, odnosno da je bio zatvoren, da ga je ubio Hadžađ. Kaže, jednom priliku Mohamed ibn Sirin, a Mohamed ibn Sirin je bio ko? Ko je njega zarobio u onoj, onom samostanu? Halid ibn Velik zarobio je dok su bili dječaci. Pa je posle Mohamed ibn Sirin bio istaknuti tabin, vama dobro poznat. Kaže Muhammed ibn Sirin, tavafio sam oko Kjabe i kad čujem kaj čovjeka, gospodar kaže oprosti me, a mislim da me oprosti nikad nećeš. Rekao sam Allahu robe, kako govoriš da te Allah neće nikad oprostiti? Kaže, dao sam Allahu zavjet da ću da ošamarim Osmana, onaj, kaže, kad su ga ubili i kad su ga postavili na tabut, primijetio sam, kaže, otvor, odnosno prolaz među ljudi, prišao sam kaj digo sam čefine, kaj pukao sam u šamar, odmah mi se kao sušla moja desna ruka. Kaže, kaže Mohamed ibn Sirin, kaj pogledao sam mu, kaj ruk, ruka mu, kaj suha, ko štap. <clears throat> kaže uh, imam Buharija da ga je ubio hađađ ovoga vabija. Kaže Vehb, prenosi od Huzeife, prva fitna koja se desila jeste ubistvo Osmana, a zadnja fitna jeste pojava Dejala. Tako mi kaže onoga u čijoj ruci moja duša, niko od ljudi, kaže, na ovome svijetu neće ući, u čijem je, kaže, srcu, kad je trun radosti zbog ubistva Osmana, a da neće on ili njegovi potomci slijediti džala, ako ga, kaže, doživi, ili makar, kaže, povjerovo u njega, mako povjerovo u njega, povjerovat će i bit će u kaburu. Ovo se spominje hadis vrijednosti Osmana radi Anhu, zato onaj postoji poseban ders. Osman radi Anhu je bio oženjen sa Rukajom, kćer Laha poslanika, sallallahu alaihi sallam, ona je rodila Abdullaha. Zatim, kad je ona presela, oženio njenu sestru u Mukursu, opet je Allah poslanik, sallallahu alaihi sallam, ga oženio sa njom. Zatim je ona, onaj, presela, oženio je e, Fahitu, kćer od Gazvana, Ibn Džabira, ona mu je rodila Ubejdullaha El Ezgara. <clears throat> Zatim je oženio Um Amr bint Džundub ibn Amr El Ezdije, ona mu je rodila Omera, Halda, Ebana i Amra i Merijem. Zatim je, kaže, oženio Fatimu bintu Walid ibn Abdu Šems el-Mahzumije, pa mu je rodila Velida i Sejda. Oženio je Umu Benin bintu Jejne ibn Hisn el-Ferzarije, ona mu je rodila Abdul Melika, a neki kažu Utbu. Zatim je oženio Remlu bint Šejbi ibn Rabija ibn Abdu Šems ibn Abdul Menaf ibn Kusej, pa mu je rodila Aishu i Umu Ebana i Umu Amra. Njegove, dakle, kćeri. Zatim je oženio Nailu bint Ferafise ibn Lahfes ibn Amr ibn Salebe, a kad je preselio, ostale su za njega četiri žene na Ila, Remla, Umu Benin i Fahta. Ove godine od istaknutih Ibn Kathira ovo spominje Evsa ibn Samita, Evsa ibn Hawli al Ansarija, Al-Hura ibn Kajsa, Hotej ibn Šaj, poznatog pjesnika, Hubejba ibn Jesafa, Selmana ibn Rabiju el-Bahilija, Muaza ibn Amra, Muhammeda ibn Džafera ibn Abi Taliba, Ma'ada ibn Abrasa ibn Abdul Mutaliba, Nuaima ibn Mesuda, ibn Zubejba, dakle ovo su bili svi ashabi onaj uh, e, Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allah džalaluhu da dadne nam da uzmemo pouku iz ovoga. Nakon ovoga dakle predavanja dolazi sve teži i teži dani za muslimane, posebno u vrijeme hilafta Ali radijallahu anhu, jer fitna koja se desila unutar Medine samo se manifestovala na život Osmana radijallahu anhu varda. Kaže jedan od tih koji je ušao u njegovu sobu, Kad je Osman pao mrtav, kaže, pala mu je glava na Kur'an, pa je, kaže, šutio, šutnuo mu, kaže, glavu ona je nogom i rekao, nije, kaže, gora glava pala na časniju, kaže, knjigu. Ona, jer on smatral Osmana nevjernikom. Zato kažem, uzmite, kaže, uzmite povuke iz ovoga i vidit ćete šta dolazi sada u vrijeme, odnosno, Ali je radi Anhu u Arda, koji će fitnese odigravati, kako će se Ali je radi Anhu boriti protiv njih. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى محمد جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصف تأتي